Salavat i selam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koji je Allahu miljenik, Allahu odabrani rob, koga je Allah uzvišen i poslao čovječanstvu sa ciljem da pokaže, prikaže i nauči ljude kako ići svjetlom, kako hoditi i kročiti vjerom, kako živjeti na način da Allah uzvišeni bude zadovoljan koji je poslao čovječanstvu čovjeka, a to je Resul sallallahu alaihi wa sallam, da izvede ih iz tame na svjetlo, a to njegovom dozvolom, to jeste dozvolom Allahovom. Poslao im je nešto što, o čemu kada ljudi razmišljaju o, o porukama toga, a to jeste porukama Kur'ana i o Kur'anu, o kur'anskim majetima, to je ono što liječi srca, što liječi bolesti ljudske. Ostranuje od njih sumnje i prišaptavanja koja im prinosi i doprinosi šeitan i oni koji rade za njegovu partiju. Allah Zilešanu je dao Rasulu sallallahu alaihi wa sallam, odnosno poučio ga hadisu, poučio ga onome što uljepšava ljudska srca, što uljepšava ljudske živote, što uljepšava ljudski način života. Međutim, U svemu tome treba bogobojaznosti, treba onoga što se zove u arabskom takvaluk, treba onoga što se zove skrušenost, a to je proizvod bogobojaznosti. Treba skrušenost, ali jedna iskrena skrušenost, gdje kaže Huzeyfa radijallahu anhu, čuvajte se licemjerne skrušenosti. Kažu njemu, o Huzeyfe, a šta je to licemjerna skrušenost? Kaže, nije skrušenost u tome da stojiš ili sjediš pognute glave, pognuta vrata, već je skrušenost u tome da ispraviš svoj vrat, da jasno i glasno kažeš gdje treba reći da si Allahov rob, jasno dokažeš koje si partije i kome pripadaš, odnosno skruženost je u srcu, a ne u vratu i u pognutosti njegovu. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, Iza za dehale ehlu džennet i džennete, o dehale nare, nada munadi min qibali Allahi ta'ala wa qal خلود يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت kaže Allah poslanik kada stanovnici kada uđu stanovnici dženneta u džennet odnosno stanovnici koji će biti nagrađeni uđu, uđu i nasere tu nagradu koja se zove džennet a stanovnici vatre uđu u vatru uđu u džehennem tada će onaj koji, koga je Allah Želešanu zadužio da biće, da objelodanjuje, da delali, reći će, o stanovnici vatrije, o, prvo će se obrati stanovnicima dženeta, o stanovnici dženeta, vječnost vam tamo i nema smrti, a obratit će se i stanovnicima vatre, vječno vam tamo i nema smrti. U tom momentu, kada dunjalog više nema upliva u čovječijem životu, kada dunjalog više nema uloge niti jedan posto, tada će se čovjek onda tek razraditi, ali samo onaj koji bude gdje? U džennetu Allahove nagrade. Ali svemu u tome da čovjek dođe do te nagrade, prethode ili su nekima koji su već preselili prethodile mnoge stvari u životu, a na kraju samog života dolaze određene poteškoće koje nagovještavaju smrt koje nagovještavaju odlazak Allahu Đelešanu, koje nagovještavaju da treba ići ka ponove pred kim se polaže račun. I ti momenti su zadesili i samog Resula sallallahu alaihi wa sallam. Onda nije upitno da li će nas zadesiti. Nije upitno niti može biti. Jer sam Resul sallallahu alaihi wa sallam je osjećao poteškoće smrtnih muka izgovarajući izgovarajući Allahumma hevojna alejja se karadu mev, gospodaru, olakšaj mi smrte muke. Muhammed ibn Kabir ili Korazim, dolaz kada je bio na smrtnoj postelji, dolaze mu ljudi da ga obiđu kao što je običaj kod nas muslimana, kao što je sunnet da se obiđe onaj ko je bolestan, da se obiđe onaj ko posebno onaj za koga se pretpostavlja vidi se vide se znakovi vide se da je znakovi njegovog kraja na dunjaluku a to samo Allah zna naše su pretpostavke Muhammed ibn Kabir Kurazi u takvom stanju dolaze mu ljudi i pitaju ga a Ali čovjek poznat i još usto bogat no i metka kažu mu Allahov robe Jesi li podijelio imetak da se neće tvoji koji ostanu poslije tebe svađati, da se neće prepirati oko tvog imetka? Kaže, ja nemam imetka. Kako nemaš? Toliko imetka mi znamo koliko si posjedovalo na Dunjaluku. Ne kaže, ja nemam. Sve što sam imao, ostavio sam za susre sa Allahom uzvišenim cilja sa tim da je podijelio ima Allaha Đelešanu. A šta si njima ostavio? Kaže, ostavio sam njima Allaha uzvišenog. On je shvatio temu životnog osiguranja. Shvatio je temu koja danas pričinjava bol islamskom umetu, posebno tim bogatim slojevima, gdje nastoji na svaki način, pripisujući od zapada i njihovih ovaj, zakona i njihovih načina življenja, pripisujući nešto između ostalog i to što se zove životno osiguranje životno osiguranje gdje čovjek nastoji osigurati svoj život. A malo koga čovječe da osiguraš svoj život? Od Allaha uzvišenog? Nemoguće, koga je osigurao? Nikoga nije do sada osigurao. Od meleka smrti? Nemoguće, njemu ne treba ni državljanstvo, ne treba mu viza ni ova ni ona, niti mu je ograničena. Allah kaže, idi tome i on odlazi iz tog momenta. Allah mu naređuje, on ispunjava Allahovo naređenje. Izvršava što mu se kaže. Od koga onda osigurati, na koji način osigurati? Osigurati na način Muhammeda ibn Kabin al-Kurezija, ovoga alima, koji kaže, kaže, našao je način kako osigurati, zakon je našao u suri, u Kur'anu, u suri Nisa u devetnom ajetu, gdje kaže Allah uzvišeni وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا A neka se pribojavaju oni iza kojih ostanu nasljednici, ostanu, a posebno ako su nemoćni oni, ta njihova porodica ostaju djeca nemoćna, hafu alejhi, boje se za njih, ali ako se boje, kaže Allah uzvišani, فَلْيَتَقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا Zato, zbog toga, da bi im Allah Želšanu dao određenu sigurnost i mir, فَلْيَتَقُوا اللَّهَ Pa neka se njihovi očevi, njihovi djedovi boje Allaha uzvišenog, وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا I neka govore, neka govore istinu. To znači u životnom osiguranju, muslim, osiguranju muslimana imaju samo dvije rade. Prva je bogobojaznost, a druga je govoriti istinu, govoriti ono što znači hak. I to je, to, to je ono što proizvodi dalje i djeluje kod čovjeka dalje, proizvodi njegovu ovaj, nadu Allahovu milost proizvodi, odnosno kada Allaha i Đelešanu se otvaraju putevi tome robu da dobije određenu, određenu ovaj, nagradu koja se zove džennet, određeno mjesto u džennetu. Ali bogobojaznost mora biti svakako iskrena. Mora zadirati u svaku poru našeg života, u poru da nam poru straha da zadire tamo gdje čovjek kaže a kako ću, da se zapita svakodnevno, kako ću ja se osamiti to veće u kaburu kada me svi ostavi? Kako ću se osamiti i Allahu Đelešanu uzvješenom račun položiti to veće i odgovoriti nadaku koji će me pitati, nadakima koji će me pitati odgovoriti na pitanja koje će mi postavljati? Da zadire u poru njegovih dijela, čovječi, odnosno naših dijela, da čovjek čini svoja dijela a znajući isto istovremeno za bogobojaznost. Znajući, a šta to znači? Znači da čovjek kada čini određeno djelo, da zna za bogobojaznost, ako zna za bogobojaznost, onda normalno gleda će granice halala i harama. Da, stvar, da bude čovjek zadovoljan u svome životu, pa makar u u situaciji da bude, o, da bude imao malo ispremanje za dan odlaska da Đelešanu uzvišeno. Spremanje na dan, za dan, kada će nakon kao što znamo iz hadisa Resula sallallahu alaihi wa sallam iz Allahove knjige, kada će se punuti u rog, kada će onaj kome je naređeno od Meleka i Serafir da puhne u rog i nakon toga sve živo umire. Kaže, da, da, tada Allah Đelšanu postavlja pitanje i Serafiru, a on najbolje zna, ali postavlja pitanje zašto? Pouzali pouke nama. Ja i Serafiru, hel mate kundu men fil ard, O Israfile, jesu li pomrli svi koji su na zemlji? A Israfil odgovara, ostalo sam ja, ostalo je Melek, Džebrahim, Džebrahim, Mikrahim i ostalo je ovaj, Džebrahim, Mikrahim, Israfil. Ostale su imene smrti. Uzmi dušu Džibrilu, tada će reći Allah Želešanu Meleku smrti. Pa će otići i to učiniti a zatim će dobiti narebu da to učini Mikailu i Serafilu i ko ostane nakon toga. Nakon toga ostaje samo jedan od stvorenja, jedno stvorenja, to je Melek Smrti. Tada Allah Žešanu kaže ono što, što Kur'an naglašava, kun fe kun, budi ono će biti, za mnoge stvari, sve stvari koje Allah Žešanu tako hoće, hoće tako i budu i na Dunjaluku, a i u tom momentu će doći do izražaja kun fe kun, budi ono bila, reći će Melek Smrti, umri, odnosno budi mrtav. Muti ja meleke mout, umri, odnosno budi mrtav ovu meleku smrti. I ti ćeš isprobati smrtne muke kao i moji ostali robovi. I ti ćeš isprobati, melek smrti će isprobati smrtne muke kao i ostali robovi. A zatim će melek smrti izgovar, plaćući izgovarati Allahumma hawin alayya sakaratan nawt istu u domu koji je učio Resul sallallahu alaihi wa sallam. Gospodaru moj, olakšaj mi smrtne muke. Olakšaj mi smrtne muke. Subhanaka ja rab, neka se hvaljam gospodaru naš. Ali nakon smrti meleka, odnosno meleka smrti, nakon njegove smrti, niko sem Allaha Đelešanu ne ostaje. Tada će Allah Đelešanu pogledati Dunjavuk, čija su brda raspršena čije su zvijezde, na koga su zvijezde popadale, od Unjaruće, reći će Allah, gdje su ti rijeke, gdje su ti drveća, gdje su ti brda koja su raspušena, raspušena toga momenta, nema ih, gdje su ti stanovnici, gdje su oni koji su za sebe tvrdili da su oni vladari zemlje, da su, koji su za sebe tvrdili vlast, koji su za sebe tvrdili prijestor. Tada će Allah Đeršanu uzviknuti. Limen il mulku lijevn. Kome je danas, odnosno čija je vlast danas? Čija je vlast danas? Niko sem Allah Đeršanu tada ne postoji. Sva stvorenja je Allah Đeršanu usmrtio. I pita, ko će onda stvoriti? Allah Đeršanu opet odgovara. El mulku lijevn. Lillahi l-wahid il-qahar. Vlast je danas onome koji je jedini i jedin je Allah koji, kome je premca nema. A nije samo to, nakon toga slijede stvari koje najveći problem će nama predstavljati. Zbog kojih živimo i radimo, i živimo ovakvim životom nastojeći da dobiti Allahovo zadovoljstvo, nastojeći da dobiti nešto što će Allah Đelšanu ovaj, učiniti zadovoljnim s nama, a to su naša djela i naše ponašanje na dijalu. اليوم تنسى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم na dan, da ovog, na ovaj dan će biti svako nagrađen prema onome što je činio, prema onome kako je radio i nema zulma danas, nema nepravde, odnosno nikome neće biti nepravda načinjena. I nakon toga slijedi ono druga, druga runda, odnosno drugi dio predstave i kaže Allah Žanu, Summa nufiha fihi uhra, fa ida hum qiyamu yanzurun, وشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب أزاتم تسبوه تفنه أروك فإذا هم قيام ينزلون أزاتم stvorenja stojeći, stoje i gledaju, posmatraju, šta dalje? Uprti pogledi, ali niko ne zna šta dalje i kako. وأشرقت الأرض بنور ربها a zemlja je Allahovim svjetlom obasjana, وَوُدِيَ الْكِتَابِ A zatim, odnosno, bit će stavljena knjiga. Da li jedna knjiga? Ne. Svakome od nas bit će stavljena naša knjiga. Njegova lična knjiga. Knjiga njegovih dijela, knjiga njegovih ponašanja na Dunjaluku. Zašto u gospodaru knjiga? Jer to treba negdje na ispit. Jer to treba negdje polagati nešto. Jer treba nešto naučiti. Ne. Knjiga gdje će tvoja djela jesu tvoja djela i moja zapisana, gdje nećemo moći ništa sklonuti niti izbrisati, gdje nećemo ništa moći ukloniti. Na već, odnosno na, na tom mjestu, odnosno u to vrijeme, bit će nam naređeno da uzmemo svoju knjigu. Kako će je uzeti desnom ili lijevom rukom? Kao preznak vatre je lijeva ruka, a kao preznak dženeta je desna ruka. Ali neće moći čovjek uzeti koji vam bude djevo, već koji vam bude dopušteno na osnovu nje, ovaj, činjenica unutra te knjige. Od tog momenta slijede pitanja o mladosti, u što smo je potrošili, o životu kako smo ga proveli, o imetku odakle i kuda, odakle smo ga stekli, na koji način, kuda smo ga dalje utrošili, i znanje šta smo sa njim učinili. To jeste, šta smo poznali od Allahove vjere, jesmo li to ispraktikovali, jesmo li to sproveli u praksi. Gospodaru, mnogi će reći, zašto nas nisi za ovaj dan obavijestio? Jesam obavijestio sam vas. Ali, vi koji niste klanjali, niste znali za ajet koje samo 17 puta na farzu se dnevno uči na svakom rekiatu. Maliki je umid din, gospodar sudnjeg dana. 17 puta dnevno samo na farzu rekiatima se uči. Maliki je umid din. Vi niste klanjali, zato niste znali. A i vi koji ste klanjali, a ne znate za... Pa kako se niste zapitali šta to učite? 17 puta dnevno, a da ne znate da Malik i Jaumidin znači gospodar sudnjeg dana i vladar sudnjeg dana. U nekim, odnosno od kirajeta, priznatih također i Meliki Jaumidin. Neki uče Maliki Jaumidin, neki uče Meliki Jaumidin. To opet ima svoju svrhu, ima svoju ovaj, ima, ima, ima svoju svoje pojašnjenje. Kako? Malik je onaj, odnosno vladar, koji može da posjeduje, ali ne mora biti onaj koji sudi u arabskom jeziku. Amerik je onaj koji sudi, a ne mora imati posjed i ne mora imati imetak i mnogi stvari. Tako da je u ovom slučaju kod Allaha Đerašanu objedinjeno i malik i melik. I posjeduje i vlada, odnosno sudi. Ali gospodaru, ko je taj koji je mene o tome obavijestio da će doći sudni dan? Kako, kako sam ja znao, mnogi će se pravdati. Zar mi se obratio ovo Allahovu, zar se mi se obratio u knjigu, čitajući ajete, odnosno između ostalih ajet, da kad džajekum resulum min enfusikum, došao vam je poslanik od vas, između vas. Poslao nam je Allah džajekum poslanika i rekao da će doći, da će taj poslanik i njegov poslanstvo trajati do sudnjega dana. s obzira što mnogi Mirza Mula Mahmed i mnogi pokušavaju, ovaj, pokušavali su poslanstvo i pokušavat će još će biti oni koji će kao preznak sudnjeg dana doći pokušavati sa poslanstvom, kažu, nama je objavljeno nešto novo, nešto kao što je Mirza Gula Mahmed u saradnji sa Englezima u, u Indiji dole i Pakistanu dogovorio, ne, Englezi ga podhunkali, ne, ne, ti, ovi se borije protiv nas, a kolonija engleska dole, kako bi uspjela, mora onda proizvesti jednu partiju koja će reći, ne, ne, ja sam dobio objavu da se ne moramo boriti protiv Engleza i da prestaje ta borba i džihad u islamu. Čega se Allah utječe mu i pomisli na tako nešto. Gospodar, gdje je advokat? A, no bi danas, kad mu se nešto desi, neće da priča, dok ne dođe advokat. Dok ima da tamo jedna kolektiv zakon, na tri telefonska poziva, ima pravo kada uvaksi ovo ono. A on će tada će robiti reći, gospodar, gdje mi je advokat? A Allah Đeršanu odgovara opet Kur'anom. To mi te mi riječi čitano svakodnevno. Iko re kitabe ke fa mi nešti ke ljevme alejke hasiba, čitaj svoju knjigu. Iko re ki, ke fa mi nešti ke, dovoljan si sam sebi. I dovoljno ti je to što ćeš polagati danas račun. A gdje su mi svjedoci, gospodaru? Hoće ja svjedoke, ja pokušat će neki da izvrdaju. Allah Đeršanu opet kaže, ثم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعلمون أزاتهم تشي سيدوشتي كو نيهو يزيتسي نيهو روك نيهو نوغ سلام ونومي وشمو سرالي Može li garancija da damo, da platimo gospodaru? Da damo određeni zalog, bilo i metku, bilo u, u porodici, djeci ili nema? Jevme la jenfe umanu, wa la banun illa men et Allah bi qalbin zalim na dan, odnosno to je dan kada neće koristiti ni imetak, ni porodica, osim jednog što će koristiti, to je ko dođe čista srca Allah uzvišeno. Imam li pravo na obnovu suđenja gospodaru? Viš niži sud, viši sud, kako je to podijeljno rangirano? Ne, kaže Allah uzvišen. Ma yubattalu qawlu ladayya moja presuda i moj govor se ne mijenja. وَمَا أَنَا بِضَلَّامِ لِلْعَبِيدِ A zašto? Zato što nije kao na dunjaličkim sudovima, jer kaže Allah uzvišeni وَمَا أَنَا بِضَلَّامِ لِلْعَبِيدِ Ja ne činim robovima zulum, odnosno ne činim ljudima zulum. Gospodaru, ostavi me među zadnjima, pa možda ne bude mjesta u džehennemu, neki će pokušati. Ne. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلْ إِمْتَرَتْ Na dan kada kažemo džehennemu, jesi se napunio, kaže Allah uzvišeni. A šta će on reći? وَتَقُولُ هَنْ بِمْ مَزِيدِ A džehennem odgovara, ima li još? Sve su ovo odgovori Kur'ana, odnosno odgovori Allaha uzvišenog. A nakon toga slijedi, slijedi dva pravca i dvije povorke, treće nema. Kao što to na dunjaluku nema treće povorke, ili kufr, ili kufr na lijevoj strani i nevjerstvo i griješenje i ono što vodi u kufr, ili na desnoj strani, odnosno stranka des, na, desnoj, na desnoj strani ono što znači vjeru i pokornost Allahu uzvišenom. Na taj dan isto će se nakon toga razvrstavati. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَا Oni koji su nevjerovali uz nevjerovanu njalku, povorka za džehennem. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا ila džennati zumera. A oni koji su ovaj se bojali Allaha uzvišenog, njihova povorka će voditi ka džennetu. Ja kulu kao li haza, astagfiru bahari, walakum u risale mu'minine, astagfiru innehu gafur rahim. Kažem ovo i molim Allaha da oprosti njeni vama, a on je taj koji je oprašta. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه A nakon zavale Allahu Đelešanu i salavata i salama na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga prenosi Džabir, La je mutanne ahadukum illa wa huwa yuhsinu vanne bi rabbi. Neka niko od vas ne preseli, ne umre, a da ne uljepša svoje mišljenje o Allahu, o njegovom gospodaru, o našem gospodaru. Šta znači ove riječi? ove riječi znače imaju svoje svoje djelovanje u samom punoljetstva, kada čovjek počinje da spoznaje i omogućuje da spoznaje propise Allaha uzvišeno, pa do same smrti. S obzirom se mi danas okrećemo i kružimo oko smrti, oko tih zadnjih momenata i već smo došli na polaganje računa, u ovom momenta ćemo ovaj, prenijeti slučaj vezan za samrti. Bilala radi Allahuma. Muezina Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Onaj koji je bio Allahom poslanikom u Azizi. Čovjek, kako je on uljepšao svoje mišljenje o Allahu i Zalašanu. Na samrti dolazi mu žena i kao što je običaj žena, oplakivanje ili povikivanje, kaže ovo žalosti od rastanka. Ne kaže žena, nije tako o radosti zbog susreta sa kim? Sa Allahom uzvišenim, sa Rasulom sallallahu alaihi wa sallam i sa onima koji su sa njim. I za kraj današnje hudbe ćemo prenijeti jedan primjer koji svakome od nas ili od naših porodica može poslužiti kao primjer. Primjer koji se desio u Kairu, ali je vezan za teugu, vezan je za pokajanje vezan je za ono što treba svakom čovjeku, svakom rogu Allahu, bio čovjek ili žena. Porodica. A mnošto je takvih porodica koje u arabskom svijetu imamo jednu sliku da je tamo sve ono, maša Allah, da sve na nivou. Međutim, ima veći džahila, a da ne govorimo i o, i o, i o onim rangu, kada je u pitanju kufra ima, možda kod njih nego, nego kod nas. Jer ko neće učiti Allahu vjeru, Kako će je znati? A ima mnogo onih koji to neće. Porodica koja je živjela u blizini jedne džamije, a tamo je lahko živjeti u blizini džamije, jer su džamije tako česte. Mladić je odrastao i odgajao se u toj porodici. Porodica koja nije gledala da li će popiti alkohol, nosila islamska ili muslimanska imena, koja nije gledala da li će pojesti od kamate ili neće, koja nije gledala na ostale harame koje mi znamo i ne znamo, a većinu njih Allah najbolje zna, poznajemo. Jednog dana mladić sjedi na balkonu i sluša ters koji je u blizini na razlasu toj džami u tom mesečinu. Odlazi, vuče ga nešto, jer vjera islam je nešto što je u osnovi privlači ljude. Samo esleme yuslim u islamu ima značajnost, ima značajnje u, u, u jezičkoj formi, znači neće mu se predati, primiti to, potpuno ovaj, se posvjeti tome. Odlazi između ostalog čuje hadis Resula sallallahu alaihi wa sallam. Tijelo koje odraste na haramu, najpreća za njega je vatra džehendanska. Odnosno, to tijelo je najpreće kome vatri džanemensko. Tijelo koje odraste na haramu, koje se hrani, oblači novi od mjesta. Najpreće je kome vatri džanemensko. Pogađa to mladića, dolazi i kući, ali šta nalazi kod kuće? Nailazi na odbojnost roditelja, jer kažu, kako ću mi sad prestati ovakav način i ovakav način života i ovaj luksu zaostavimo? Kaže, mladić, Vi hoćete, hoćete. Ja prihvatam i slijedim ovo sam prihvatio. Nakon malo, nakon malo se pokazala njegova upornost, majka prihvata. I nakon izvjesnog vremena, ali kontinuiranog i stalnog rada, kaže babo jednog dana, šta kaže? I ja ostavljam ovo i više neću donijeti u svoju kuću, niti ću počiniti nešto što Allah za šanu što Allah Đelešanu čini ljutim, odnosno što Allah Đelešanu ne voli. Ovo je primjer koji svakome od nas može, može poslužiti. Bez obzira u kom tijelu se radilo, bilo to u govornoj formi, bilo u formi razmišljanja, bilo u formi ovaj, djelovanja i mnoge druge stvari kako je čovjek u prilici da to čini na dnjavu. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتحميدنا وتهليلنا وتكبيرنا يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اشف مرضانا اللهم اغفر لموتانا يا رب العالمين Moleći Allah za šanu, ovo je dova koja se čini na kraju hutbe, moleći Allah za šanu i na našem jeziku, gospodaru, učini nas boljim danas od juči, učini nas sutra boljim od danas, gospodaru, olakšaj nam uputu, olakšaj nam život na uputi, gospodaru, učini nas od onih koji će se hraniti halalom, a ostaviti haram, učini nas od onih koji će se interesovati za tvoju vjeru, nastojeći je praktikovati i sa tim ciljem živjeti do, do smrti, koji će izgovarajući riječi la ilaha Allah, odlaziti sa dunjaluka, olakšaj našim koji su preselili našim mrtvima, olakšaj onima koji su prezaduženi gospodaru da to vrate i da se u tvoje zadovoljstvo i po tvoje okrilje vrate. Allahu naš gospodaru olakšaj svima onima koji su potrebni tvoju pomoć. Tebe sada.